etordin maskada urgentzen dela itzinapikaen ondotik e, be, parte hartzalen gana jaten gira. Pitsuekin gira hasten, ordin e, eh, nula senditzen iz. Uh, eh, hor guntza, akituik, bena gau guntza beste ginen dizugu. Ah, Eta ordin, lau hilabetez gogor izan dizugu. Bena horri gentzilat heltzen ditutzu, triste amini bat nostalgia. Bena iganik eta guai ondoko urtea rutsiko ditugu. Be, zer uarte txekitzen duk, eh, maskada huntan? Uh, Depik, petar eh. hastapituk bagintila. Uh, ez, bestean ekipa huna, talde huna, uh, pagolakak eta esperientzia huna izan duzu. Eta egun bat duk ahola memento bat eh, Habo maitatxu jana edo gogor izan dena hietako. Eh, seidan ez zitazio horra, uh, eh, bitxuen hiltzia horra, resti huntan. Ba uste eh, aski ringarri zela eta inuek ez zila egin, ordin uh, hortan bataiatu ditzu gara bat aste huntan. Eta nula ikusten du gehua pagolako gaztentako? Behor gazteia baduzu, beden ikusten ginitzen izan dantzan edo horrekin uh, eh, eh, buhame edo, edo kauteekin, ordin eh, segidako hauz uh, hola segituko dela eta herri izan enduzu gerua. Gerek egola gizak ordin izan neska, mutiko edo genero gabeko, iba kabara! Eta hor din uh, e, inguien nurentzeko haikun kabana ekin nurentzen dugu, zuekin hainara. Hor din nula senditzen zia egin. Ebe izahi muntza, kontent, e, uh, behotzeko mm, pixka batzaki ilan jale Esperientzia izaharri goxua izan behita eta memeto goxuak pasa eta hoi beha fini behita, mena izaharri kontent, aski pizu izan behita, eta kontent laguneki lan prezio gabe pesta egitea gaiuntan. Eta hor dien hori nuz, hatxarrin errek pika horroko horrin erran la la kargu hortaz, kargu handien abeita kajik edo hanien eta ibat, nula bizitzi duz eh, kargu horren egitea. E, Izigarri maitatzen dit, e, zinez gozatzen nizuen ekargia ikilan, eta hoi, ene, ene ustez zor dite bai, ene ekipai, e, kaute ekipai, lau kaute izahri hunak uken behititu tene eta hainitzez egestu behitu ene lana, eta bortxaz memento batzutan lotxan induzun, e, hasi haintzen, eta gio, hasita, e, gaiza partitia delaik, ebe segitzen duzu, emaiten duzu ahal duzuna, eta, eta geho pitsun hiltzia, eta hortan, he, hortan irrentzen duzu. Eta hor din, eh, be parte hartzale oher edo maskadakai oher galt egin dit, eh, nula ikusten duzu zuk eh, pagolar gazten gehua peantago. Ebe, espeo dit, gita eklanda edo hor guntzin tipiek enbeia ukenen dutela beste maskada baten egitia, urte zunbaiten buian, eta ez dela batzuko pagolako maskada bakarra, eta zerbait hasi dugula eta segitziko dutela. Eta nik uste bat ez iguzinez hageman eh, izigarri huna, izigarri hurbila, izan joita eh, hoitamak urtetik uh, eh, hamak urteat, dien gazteo ekilan, eta be, nik uste heke gozatu dutela eta berbidetik segitziko dutela. Erita indarkeria irotzia, Paolo lako